niseme kwamba ikipita kwa kweli ratiba hiyo, na pengine nataraji kuzindua lini hicho chombo? Atakuwa kitambo, rais ndio anayekaramu rais ndio anasubiri kuja kuzindua chombo, lakini tayari taratibu zote zimeshafanyika. Kwa hiyo siku sasa watakaposema, nadhani kabla ya wiki kisha labda anaweza akaitisha vilabu kwenda kutoa baraka. Wakati huu pengine mnaelekea huko TFF ah, tumezungumza nao, wamezungumza ishu ya, ya mdhamini na bila shaka mta kukutana nyinyi na TFF na pamoja na mdhamini kuzungumza haya. Ah, pengine mambo yote yanayozungumzwa, TFF imeweka katika nafasi gani hiyo ah, kuhusiana na, na, na kuelekea kuanza kwa ligi? Maanake nao wanashiriki sana katika kuelekea kwenye ligi. Pia yake kirefurefu na wenyewe wakilisha hapo nagonga tunazungumza na mazungumzo yanaendelea vizuri abcd za za nini kusimamia mnasimamia yapi pengine moja mbili tatu nne pengine kwa

الذي يجب لكل